23 su sata. Sova Info. Je li moguć kulturni dizajn razvoja? Naziv je tribine koja se održava sutra na Filozofskom fakultetu. Organizatori su Studentski zbor Filozofskog fakulteta i Udruga za razvoj visokoga školstva Univerzitas. Gost tribine bit će doktor znanosti Vjeran Katunarić s odjela za sociologiju sveučilišta u Zadru, koji će iznijeti problematiku razvoja modernog društva u odnosu na manje izolirane zajednice. Predavanje će se održati u dvorani 138 s početkom u 11 sati i 15 minuta. Najavljeno je novo izdanje Kongresa studenata psihologije psihozi. Kongres će se održati u Zagrebu od 18. do 20. svibnja. On predstavlja najveći kongres studenata psihologije u regiji, a sudjelovanje nudi priliku pohađanja plenarnih predavanja inozemnih i domaćih stručnjaka, upoznavanje studenata s ostalih sveučilišta u Hrvatskoj i okolici, te sudjelovanje u radionicama za usavršavanje specifičnih vještina. Glavni organizator kongresa je Klub studenata psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu Stup. Studenti psihologije Filozofskog fakulteta u Rijeci organiziraju sutra filmsku večer. Na repertuaru je film Balkanski špijun redatelja Dušana Kovačevića o bivšem političkom zatvoreniku koji smatra da je njegov postanar strani špijun. Nakon filma slijedi diskusija usmjerena na psihologijske i kinematografske aspekte filma s naglaskom na paranoju. Prikazivanje je u 17 sati u dvorani 105 na Filozofskom fakultetu. Sutra nas očekuje promjena vremena, bit će pretežno sunčano uz umjerenu buru, najniža e, jutarnja temperatura između 8 i 12 stupnjeva, a najviša dnevna do 19 stupnjeva. S ovu info uredila i čitala Dora Vujnović. Slušali ste Sovu info.